เมื่อวานพวกเราก็ได้ไปดูประวัติหลวงพ่อคำเขียนนะ昨天晚上你们有去看甘田长老的纪录片มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มีคนไปรวบรวมหรือว่าสัมภาษณ์ นะ只是就是

อาตมาอาจารย์ตุ้มมีพระอีกสองรูปแล้วก็มีโยมสองคนสองคนนะเอออยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้น当他去世的时候有我有阿赞จารย์ุ้ม尊者有两啊啊另外两位师父，还有啊两两个居士在那那里คือหลวงพ่อมีก้อนเนื้อมันอุด ท่อ ที่ช่วยหายใจเนาะ这个它呼呼吸管啊，这里就有了癌症，有好像嗯嗯，คือเราคิดถึงคนหายใจไม่ได้หลวงพ่อก็หายใจแทบไม่ได้นะเราก็ใช้ออกซิเจนเข้าไปช่วย แต่มันก็ก้อนเนื้อมันก็ไม่ได้ยุบลงนะ 它很很难呼吸，呃，然后就用那个 oxygen 氧气氧气啊帮帮助他，但是那个癌症也没有变少。อาตมันก็ฉีดยาพวกสเตอรอยเพื่อช่วยลดลดอาการบวมแต่มันก็ไม่ลดสักทีท่าน然后也就是打针吃药就是 打打中打针一种药很很这是西方的药嘛，为了让为了让他嗯就是不要那么重那么长大，但是他也没有变少。嗯，แต่ความรู้สึกของมามนก็คิดว่าอืมมันน่าจะดอสักพักหนึ่งก็น่าจะลดลงได้เราก็เพิ่มขนาดยาไปเรื่อยๆนะ然后 呃，我还以为，嗯，过一会儿那个癌症还是会少，呃，变少的，变小，所以就，呃，越来越增加那个那个打针的那个药的力度。แต่หลวงพ่อท่านรู้แล้วว่าอืมคงเรียกว่าวันนี้คงคงเสียชีวิตแน่นะ

尊者就陪长老在那个洗手间里面，两个人。ก็นั่งดูหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็นั่งถ่ายหนักถ่ายเบานะแบบเฉยๆหน้าตาแบบ คนหายใจไม่ได้แต่หน้าตาเฉยๆปกติไม่ทุกข์ร้อนอะไรเลยะ他就呃做他的事情吧就做小便大便虽然 那蛇就是它很难呼吸了，嗯，差不多不可以呼吸。但是它脸还是很一样，就好像冷静，可以说冷静嘛，就一样一样，嗯，平静、 <laughs> 平常，很平常。就是，像，太干了，身体，它，它正在变，它很疲惫，很累，所以，所以，所那所以，所问。所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所 ฝึกการขับของเสียออกมาเป็นเหมือนสัญญาณสุดท้ายของของการแบบธาตุขันก่อนจะแตกดับนะ。那时呢，那个我们去世的最后一段时间，那个五蕴它快要就是分开嘛，所以它最后拉那个里面的不好东西出去，就就是啊，就是。

啊、呃、回来，回来到他的床上躺一躺。嗯，กลับมาก็มาขอมาขอขอกระดาษขอปากกาอยากจะเขียนนะ回到床上就跟尊者问啊、要笔和纸，想想写东西。อาตมาก็ไม่เข้าใจหลวงพ่อจะเขียนอะไร那那时我也不太懂 呃长老要写什么呢？嗯，หลวงพ่อก็เขียนนะเขียนข้อความหนึ่งแล้วก็เราก็พยายามอ่านนะ แต่ตอนนั้นยังอ่านไม่ไม่ค่อยชัดเพราะหลวงพ่อนอน แล้วก็กระดาษไม่มีอะไรรองดีๆหลวงพ่อก็เขียน อ่านอ่านไม่อ่านไม่ค่อยออกว่าหลวงพ่อเขียนอะไร长老就写了一句啊、呃、给他看但是那时也还是看不懂哈、因为他躺着写 而且那个那个纸是软软的，没有什么啊，后面可以写的好。อ่านออกแต่ตอนนี้พวกเราอะไรไม่รู้หลวงพ่อเรียกพวกเราแล้วก็只是看啊念可以读就是พวกเรา就是我们嗯只是这样เออแล้วก็ไม่ก็เลยไม่ได้สนใจมากนะ然后就不太在意 แต่หลวงพ่อพอเขียนเสร็จนะหลวงพ่อก็ไหว้ขอบคุณพวกเรา นะ ตรงกระดาษให้ก็ขอบคุณ ตั้งจังเหล่าเกเจจังจือ了然后长老就合掌就是感恩谢谢大家อืม แต่ก็อีกไม่ไม่กี่นาทีนะหลวงพ่อก็แบบคอพับ แล้วก็เสียชีวิตไปเลย不不几分钟后啊然后 长老就没有没有呼吸了。อืม อืม ก็แบบไปแบบสงบสงบไปแบบไม่มีความทุกข์ร้อนให้เห็นนะ是很平静的走，一点苦也没有，是没没有苦的走。คือมามาว่าคนทั่วไปถ้าร่างกายได้รับทุกขเวทนามากขนาดนั้นแบบ หายใจไม่ได้ สมมติถ้าเราคิดถึงคนบีบคอเราอะเราหายใจไม่ได้เนี่ย เราจะทรมานขนาดไหน一般人呢，那个หรือปิดจมูกเรา很难呼吸，呃，觉得很难过吧？比如说，如果你你想一想，如果有人这样给你做这个脖子，或者不闭你的鼻子，不让你呼吸，是不是很很难？ แต่หลวงพ่อหายใจแทบไม่ได้เนี่ยเป็นหลายชั่วโมงอะแต่หลวงพ่อก็ยังนิ่งปกติได้อ่า甘田长老那时几个小时也不能呼吸，但是他还是很正常。พอหลวงพ่อท่านเสียพวกเราก็ อืมมันก็เอาหูฟังของมาฟังเออหัวใจไม่เต้นละ เสียแล้วเนาะอ่าพอ让 长老走了，就再确认一下，听听他的心脏啊，就真的没有跳了，就跑已经走了。ก็ได้กราบหลวงพ่อพร้อมๆกันเราจะ一起顶礼หลวงพ่อ长老แล้วก็เอากระดาษที่หลวงพ่อมามาอ่านใหม่ปรากฏว่าหลวงพ่อท่านเขียนอ้อพวกเราขอให้หลวงพ่อตายนะ 然后就再来看那张纸啊，龙婆最后写的一句啊，就说啊，我们你们请让我走吧。嗯คือเหมือนคล้ายในเชิงว่ามันขออนุญาตอะมันเราเป็นผู้ดูแลเราช่วยเหลือหลวงพ่อหลวงพ่อขออนุญาตขออนุญาตพวกเราให้หลวงพ่อตายเถอะนะอะไรแบบนั้น就好像因为大家是照顾他然后龙 啊、长老就跟他好像允许说一声吧。嗯，เพราะเราก็คอยวุ่นวายให้ออกซิเจนฉีดยานั่นนี่หลายอย่างนะเขาก็เห็น因为大家那时都帮，嗯，就是要帮助嘛，给那个氧气啊，打针啊。แต่เราก็ความรู้สึกก็เหมือนเราก็ดูแลเต็มที่เราก็ทำเต็มที่ละรัก อืมช่วยไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรนะ我那时感觉就是也已经很尽力的的做了，但是还是他不可以帮不了，也是要放下，没关系。ที่เล่าให้ฟังมาว่ามันคือมันเป็นประสบการณ์ที่ ที่มันเราได้ชัดเจนกับคนที่มีธรรมะเนาะแล้วท่านก็แสดง ความไม่ทุกข์ให้เราประจักษ์จนในนาทีสุดท้ายของชีวิตอะ我这我这样说的，就是因为，呃，那个我有机会跟着剑法的人在一起，他他真的没有苦到最后一段时间。คนที่มีธรรมะไม่ใช่มีแต่สมัยโบราณ หรือธรรมะไม่ใช่มีแต่ในคำพีนะแต่เราเห็นธรรมะที่อยู่ในในตัวคนจริง ๆอย่างเช่นหลวงพ่อคำเขียนนะ法不是在法不只是在啊、呃、经典或者见法的人不只是在古代但是啊、呃、见我真的可以体验到甘田长老他真的也是见法 นั้นสิ่งที่พวกเราปฏิบัตินะก็คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านปฏิบัติมาก่อน ท่านปฏิบัติแล้วได้ผลแล้วเนี่ยเราปฏิบัตินะก็ย่อมได้ผลเหมือนที่หลวงพ่อปฏิบัติเหมือนกันแหละนะ现在我们用功的啊、这个方法，也是以前甘田长老呃用过的这个方法，所以呢，如果我们还啊、继续坚持的话， 以后也可能的สุดท้ายน่าจะได้ไหมคะเราก็ต้องได้ผลเหมือนที่หลวงพ่อปฏิบัติแหละ以后就啊得到一样的结果好像甘甜长老一样อืแต่ต้องทำจริง ๆ นะ ไม่ใช่但是要真正的认真คือมีมีความขยัน มีความอดทนนะอื 就是要有精进，有忍忍耐、忍住、忍耐。嗯ืมแล้วก็มีความคล้ายๆเหมือนคอยหมั่นฝึกฝนตนอยู่เสมอสังเกตตนเองแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเลยเนาะ而且也要经常观察自己啊、呃，要看自己有哪里的缺点，要经常啊、呃、挑 เ那个 adjust 调特调整เพราะบางทีมันตอนปฏิบัติแรกๆมันยังไม่ค่อยได้อารมณ์มันก็จะอยากกลับเข้าไปในของเก่าที่เคยปฏิบัตินะ因为当刚刚开始用功的时候，就好像还还不太理解那个真正的觉知的状况是怎样，然后喜欢经常进入到

那个怎么说好已经比较神圣的画画嗯好像哦就是比如说也不是说抓就啊那个元旦那个过年你们 为为为了预防不好的东西，然后也可以放在那个房子里，房子前面咒语门神哦。就是我们也有那个画画，就它它也不是字哈，不是写字。

画符。对对对。嗯，ใช่ เคยไล่ผี อ่าไม่ของเก่ามันเป็นแบบนั้นนะ แต่พอมีมีญาติที่อยู่บ้านเดียวกันไปปฏิบัติธรรมก่อนเห็นหลวงพ่อเขียน คล้ายๆ เอาไปทิ้ง เนี่ยเขียนอะไรมาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียน ท่านให้ทำแบบนี้ ไม่ใช่ให้กลับไปเขียนแบบนั้น ไม่ใช่หลวงพ่อเทียนญาติคนที่อยู่หมู่บ้านในการที่มาปฏิบัติก่อนเห็นหลวงพ่อกำลังเขียนมาเขียนบอกโอ้คล้ายๆมาเขียนอะไรนะ跟长老去啊、用功一起去用功一一个星期哈他他看到那个长老写那些画符然后对就去拿扔掉了然后就说 呃，来这里要用功，你来写，你来画什么？嗯，หรือบางหลวงพ่อก็บอกบางทีก็คิดถึงวัดพุทโธนะเคยทำพุทโธแล้วมันสงบ ก็อยากกลับไปทำพุทโธให้มันสงบสบายนะ或者有的时候长老刚用刚用功嘛，也想到佛陀以前他有念过，因为念念佛陀哈、那个用那个方法。 做了就很啊宁静很舒服，就想想在那样用功。嗯，但呢，但，是想如果，我还啊回，去以前那样的用功的话，也是就，没，有，进步，嘛，就，能他，在，一个。 阶段一个程度卡在那里。嗯，แต่สติเนี่ยมันเป็นตัวทำให้เราได้เห็นนะให้เราเห็นมันสงบ ไม่เข้าไปอยู่ในความสงบ但是啊、当有了决心这个决心可以让到我看到那个宁静的状态，不要进入到到那个那个状态里面。แม้แต่มันรู้นะ มันรู้นั่นรู้นี่นะมันก็เห็นมันรู้นะไม่เข้าไปเป็นผู้รู้นะ当或者当呃当成知者那个不是知道很多状态升起，知道那个状态那个状态，但是也是只是知道他知道，不成为那个知者，ไม่เป็นผู้รู้ใช่ไหมคะคือไม่ไปยึดไปแบบ ไปหมกมุ่นในสิ่งที่รู้ว่าเพราะไม่งั้น มันจะอืมอยากพูดอยากซ้อนอยากนั่น อยากนี่นะแต่นะเมื่อกี้คือ คือเป็นเมื่อกี้หนูแปลว่า ไม่ได้ไปยึดตัวผู้รู้หรือแต่ความจริงคือไม่ได้ยึดอาการไม่ไม่ยึดความรู้แต่นั้นเป็นตัวตนพวกสภาอืม对不起，เ应该就是他只是知道所有的状态，但是没有执着那些状态是我，或者啊、呃， 比如说有什么知识啊，有什么就会升起，他也没有执着。嗯，佛ปฏิบัติธรรมนะ，它有，它就会碰上各种各样的状态。我们刚开始的时候，会碰到各种各样的状态。

或者呃用功继续用功，有可能有那个法喜啊、呃，那个状况就让你身体觉得很轻，好像可以飞。มีความเพลินในการปฏิบัติธรรมนะ或者啊、呃，到了一个阶段，非常喜欢用功的那个状态。จิตใจมันนิ่งขึ้นจิตใจมันสงบขึ้นนะ就 心就变更平常、更宁静。จิตเนี่ยกับสิ่งที่รู้เออมันมันคนละอันกันนะเรา知道那个心和我们知道的那个水源哎，不是水源那个状态是不一样，不是不不同。เนี่ยแม้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตเนี่ย กับตัวรู้นะมันก็คนละอันกันนะ อืม在心心上升起的状态和知者也是不同สิ่งต่างๆนะมีแต่สภาวะธรรมที่สอนเราทั้งนั้นเลยนะ所有都是一个状况来教我们มันรู้สึกโอ้นี่แหละนะ ธรรมะก็ต้องสอนสอนเราอยู่ตลอดเวลานะ我们就可以感觉到一直就是有法的状况一直都是法嘛它是教我我们คือสอนให้เห็นไตรลักษณ์教什么呢教我们让我们看到三法印แต่บางคนก็รู้สึกว่าบางทีมันเยอะเหลือเกินเหนื่อยก็มีนะ但是有些人可能感觉啊、呃 看到太多了感觉累อืมต้องต้องสร้างสติเข้าไปเพิ่มให้กำลังสติมันมันมีกำลังมากขึ้น要增加啊决心的力量让它更坚强อืมหรือบางทีนะเนี่ยอย่างที่ว่าบางทีก็อยากบอกอยากร้อนอยากพูดให้คนอื่นฟังเนี่ย有的有的时候就得到这个状态就是 啊，想告诉、想教其他人，想告诉其他人。กลับมาก่อนนะถ้าใครมีอารมณ์เนี้ยกลับมาก่อนกลับมามีสติดูตัวเองก่อน谁得到这个状况的话，要先回来，回来觉知啊，有觉性观自己。ไอ้พวกเนี้ยมันมันอารมณ์ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัตินะมันถึงจะประสบพบเจอด้วยตัวเราเองนะ 啊，这一下状况呢，只有自己真正的用功的人才可以体验到。嗯，มันไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ตำรานะ这个不是在不是理论不是在经典上แต่มันเป็นความจริงนะที่มันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะ但是它是一个就是实相它是一个状况可以在 每个人用功的时候升起。แล้วเราจะดูด้วยตัวเราเองว่าจิตใจมันเปลี่ยนแปลง然后你会自己体验你心有没有改变嗯，ที่มันเคยทุกข์มันก็ทุกข์น้อยลงนะ以前有苦就变那个苦就变少ที่มันเคยยึดมันก็วางได้นะ以前很执着啊 以后就会放下。 <laughs> 嗯哼哼哼，那念，它就自己会放下。嗯，自己会自己知道啊，对这个用功有进步。人旁边的人也能知道你也有改变，就是有好的改变。 ก็เราสังเกตดูก็พอจะรู้นะถ้าคนปฏิบัติต่อเนื่องปฏิบัตินานๆเนี่ยเขาก็เขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมถ้าเราเคยเห็นเขาก่อนปฏิบัตินะ如果我们看的话那个坚持继续用功的人啊、น从以前开始的时候到他用功了好久，那会有改，就是有变化的。แต่ก็อย่าคิดถึงขนาดว่าแบบ หน้าหน้ามือเป็นหลังมือสักทีเดียวจากคือไม่มีอะไรไม่ดีเหลือแล้วก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต但是也不是那么怎么说那么很叫什么分 you know like very ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแบบทั้งหมดเลยแบบ是全部不是完不是完全改变就就是一点不好也没有คือ ใช่ไหมบางทีมันก็ไม่ใช่ว่า คือมันบางทีถ้าเราไปมองเอ๊ะทำไมปฏิบัติทำแล้วก็ยังแบบนั้นอยู่ยังแบบนี้อยู่ที่จริง มันก็อาจจะยังมีอยู่ แต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปเยอะอยู่อ่อ那个修行者我不，我们不应该就是说，哎，为什么他还是那样呢？为什么还是这样执着什么的？但是啊、其实已经 有变化了，变化很大了，但是还是有一些吧，还是。但是，真，我们可能看到啊，那个人他还是不是完全好哈，但是我们要看自己，我们已经迷着评判他了，要回来看自己。对，就是。 เราเน้นกลับมานะกลับมาเห็นตัวเอง มาพัฒนาตัวเราเองเนาะ我们重要的就是要回来观自己啊回来让就是修自己แล้วการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้นี่แหละมันก็จะทาให้คนรอบข้างของเรามีความทุกข์น้อยลง มีความสุขมากขึ้นนะ

啊啊很很厉害，那个力度很高。如果你可以变少啊，不是那么容易发脾气，那个你旁边的人是不是更快乐？嗯，เนี่ยหรือเราบางทีเราเป็นคนเครียดง่าย เครียดแล้วก็เป็นทุกข์นะต้องให้คนรอบรอบข้างมาปลอบมา ช่วยใช่ไหม แต่ถ้าเราเครียดน้อยลง ทุกน้อยลงเนะี่ย 可能我们又很舒服，很舒服。或者你是一个很容易有压力啊，很容易就是苦念着苦。然后如果你用功以后有变化，你没不是那么容易有压力啊。那个你旁边人嗯，不要太太多的安慰你，那是不是他们也很开心？嗯嗯嗯，因为。 เนาะก็นะก็ให้วันนี้ก็วันที่สามเนาะก็ขอให้เราได้ตั้งใจกันปฏิบัติกันทุกๆคนนะ今天是我们禅修班的第三天哦，希望呃大家努力精进。嗯，阿嘎发กัน。好，一起礼顶礼，一起礼佛。